Sé, sé, sé, sé que son los del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel. Ah. Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler. Tengo uno, tengo uno, tengo uno más porque mis fans nunca lo van Mientras mi y lo pican, voy a Panamá pa' buscar el papel. Yo pienso en mami cuando miro al sky. Sigo con miles de quilombos, mamá. Aunque yo nunca estoy solo, manito. La luna me sigue en la night. Wanna be, wanna fight. Sigo siendo tu pai. Voy por la reina, no por la corona. Aunque no me funciona, don't woman, no pride. Estoy haciendo que mi y coman. Voy por algo más que una foto con like. La luna lo vio, lo sabe. Ahora unos pares, pena la poca cruzando los mares. el tesoro y la llave. Vuelvo con oro para mis familiares. Ah, la luna lo vio, lo sabe. para unos pares, pena la poca cruzando los mares. Ya, Hasta que el sol me apague. Sigo buscando el tesoro y la llave. Vuelvo con oro para mis familiares. Ella vino a buscarme, pero yo ya estaba en otra ciudad. Callando la pena como para que el resto no me vea tan mal. Encerrado en el estudio, en mi zona de confort no me pueden tocar. Si quieren pelea, que venga en la buque no me va a ganar. Mami, no sé qué hora es. Eh. Ahora los molaré, cambio los modales. Dugo se toma tres, me creo Sócrates. Mejor no lo trates, Dugo sabe cómo es. Colió como Mbappé, eh. con otro tan los pies. Eh. Y como no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer si lo soñaba con lo mío. No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos. Uh, oh. Oh. La luna no vio, lo sabe. Ahora unos pares, pena la poca cruzando los mares, ya, ya. Hasta que el sol se apague. Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro para mis familiares. Oh, la luna Soto. I